comença un nou programa de Dignitat Rebel. Let me tell you what it's all about But Big Bob wouldn't stop at all Pussy has again begun to fall derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas, reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. Yo soy desobediente porque practico el sabotaje. 是。 dit Don't Forget Your History, no oblideu la vostra història, mm, coneixeu el vostre destí, abundància l'abundància d'aigua, el coeo, és que té set, i Rat Race, Rat Race, Rat Race. Això cantava Bob Marley i avui esperàvem el Julius per obrir debat amb aquesta cançó que hem escoltat, Rat Race, i volíem demanar-li què, què us fa pensar aquesta lletra d'aquesta cançó, quin paper polític va jugar eh, i cultural, va jugar al reggae o juga al reggae i quin paper polític i cultural va jugar figura y la vida y la obra de Bob July, July. Yeah. Fa uns dies us anunciàvem des de contrainfo.cat que estava en marxa la campanya d'insubmissió fiscal i sembla ser que aquesta ja ha agafat forma. Compartim amb vosaltres el test que ens han fet arribar. Introducció. Denunciam el sistema injust que basa el seu creixement del despoll incessant de pobles, cultures i entorns naturals. Estan sofrint una dictadura financera i militar o policial basada en el deute que quan no és suficient recórrer de la guerra per no veure'ns asfixiats, aixafats, per tal macabra dinàmica. És precís generar entre totes una altra economia, defensant-nos juntes dels atats de l'Estat i del mercat, que són cada vegada més devastadors hem de compartir i millorar les eines de, per la desobediència, sobretot no tema posar-les en pràctica. Ara que l'Estat augmentarà els impostos i les multes, alhora que vendrà més empreses públiques i reduirà cada vegada més les despeses i prestacions socials, és el moment de construir un altre sector públic que no puguin retallar. Un sector públic popular gestionat entre totes i mantingut per totes. És precís generar un teixit social nou, recuperar la solidaritat i encara directament nosaltres la manera de satisfer les nostres nostres necessitats. Si volem, podem desenvolupar diverses formes de lluita, també hem de poder trobar-nos i saber consensuar una estratègia global que ens permet integrar i defensar cada una de les victòries particulars. Avui, quan clarament la injustícia és llei, més que mai la rebel·lió ha de ser el nostre únic deure. No hi ha cap la por quan hem de decidir si anem a posar fre a aquells que aniquilen el món o anem a mirar cap a altre costat. Amb la indignació no n'hi ha prou, els poderosos no entenen el de diàleg. No té sentit protestar perquè bancs i exèrcits manegen el món per després deixar que es segueixin finançant amb el fruit del nostre treball. És el moment de transformar, de firmar, de prendre la vida amb les nostres mans. Si pensam que un altre món és possible, aquest necessitarà de recursos, aprofundim en altres formes d'intercanvi, de desobediència fiscal, de creació de riquesa. Aquí presentam una proposta de creació de recursos comunitaris que pretenem sufragar amb diferents formes d'insubmissió fiscal. Tots ens beneficiarem d'aquesta iniciativa, així que és important que tots ens fem partícips. Doncs sí, aquesta campanya d'objecció fiscal agafa forma i els projectes autogestionals que es presenten podreu trobar més informació sobre ells a contrainfo.cat és la Caixa Resistència, una impremta col·lectivitzada, eines per la sobirania alimentària i places populars, proposta encara per consensuar i es debatrà a la propera assemblea. Equip audiovisual, proposta encara també per consensuar, i altres projectes. El com fer-ho ve a dir això. L'objecció fiscal és una proposta assumible per totes aquelles persones que treballen legalment i no volen exposar-se a grans riscos de multes o penalitzacions. Podeu trobar tota la informació sobre aquest tema a les pàgines 12, 13 i 14 del manual i així com al següent enllaç. Com fer-ho, riscos, assessorament, també teniu l'àudio de la xerrada explicativa sobre la desobediència econòmica que va tenir lloc a Manacor no fa molt i que va organitzar el col·lectiu Arrels, que també s'ha sumat a la campanya. A Palma ja hi ha un grup format que està fent assessorament a col·lectius i individus interessats en fer l'objeció fiscal. Les reunions són els dimecres a les 8. Aquest dimecres 30, les interessades quedarem al Jardí de Picur, Hort Urbà i Plaça Popular Col·lectivitzada, al carrer Avinguda Bisbe Maura amb Joaquim Maria Bové, dos minuts del Parc d'Estacions. Serà a les set i mitja, allà ens trobem. Es prega puntualitat perquè d'aquí anirem a un altre lloc més còmode per explicar els dubtes i fer l'objecció fiscal amb ajuda d'altres companyes que ja l'han fet però per això necessitareu portar l'esborrany de l'any passat, un telèfon mòbil o les dades de la vostra declaració. La resta ho farem plegades. Tota la informació està adjunta i si esteu interessades en fer més difusió podeu contactar per coordinar-vos amb mallorca arroba derechoderebelión.net company Safa, i Diallo, hem fet la telefonada i veurem, veurem si podem xerrar d'aquesta Rat Race. Ei, Safa. Safa, estàs ahí? Uh, no tenim la connexió ara mateix. Ei, hermano. Estem aquí amb Ràdio 77 de l'Ateneu Llibertari a Palma, a Mallorca. Y bueno, hemos eh, hem una canción, hemos puesto una canción para empezar este programa y era Rat Race de Bob Marley. Y William, Damaná ahora qué significa Bob Marley, el reggae, en la política cultural. Y un poco pues cómo va por ahí, que vuestras luchas, eh, el templo afro y demás. Y pues sí, estas son nuestras preguntas. Y sí, si puedes eh, contarnos un poco, pues cómo va por allá y no sé. Órale, pues ya te digo, hemos... claro que sí. En eh, hem eh, hemos puesto la canción de Bob Marley, Rat Race, y preguntábamos un poco qué, significa esa letra y la figura de Bob Marley también. Pues yo, la figura de Bob Marley para mí, ante todo, es un artista creador, eh, afrodescendiente, que defiende más eh, al pueblo afro con sus músicas, y sus luchas. Y aparte del pueblo afro, defiende más al pueblo oprimido con su música, con su lucha. Y, y es un grande. Dime, dime, aquí estoy, más preguntas. ¿Y, qué, trabajo desarrolláis con Templo Afro en Tabacalera y, un poco qué, repercusión tiene el reggae para, esto? Pues, pues con Templo Afro en la Tabacalera intentamos visualizar la comunidad afro, la comunidad negra en Madrid, que existe desde, que existe desde siglos que existe desde hace años y años que ya el sistema está haciendo olvidar. Pues desde el tiempo afro intentamos visibilizarnos más y eh, pues enseñar que los africanos, los afros, no hemos venido solo por la inmigración. Estamos en España desde hace, desde los, te puedo decir, desde, desde los siglos, pues, desde los, desde los 1100 a 1200 estamos aquí en España. Largo rato, hermano. Una persona que representa eh, la, comunidad afro, pues tenemos Juan Latinos. Juan Latinos, que ha sido un catedrático afro, eh, eh, lo primero que han estudiado en la Universidad de Granada. Así que, pues, desde el templo afro, con el templo afro queremos visibilizar más la comunidad negra. Porque en España existimos, aunque el sistema no nos reconoce, existimos y bueno, y tenemos otra, otro problema que es la tabacalera, en sí misma, que es un conjunto que tú lo sabes, un conjunto de blanquitos que no quieren ver. Ya sabes, pues, estamos ahí luchando para visibilizarnos en la tabacalera y en España. Así es. Eh, bueno, también desde, desde aquí daros la enhorabuena por el trabajo que se está haciendo y de algún modo también eh, bueno, pues eh, invitaros a, seguir, ¿no? A seguir luchando en esta línea y bueno, que sepáis que vais a tener pronto noticias de Mallorca, que estamos mirando de, construir alguna, alguna posibilidad de, encuentro, como os decíamos el otro día, y a ver si, si podéis llegar y podemos encontrarnos con vecinos y vecinas de esta isla que también vienen de África y que, bueno, no sé si tienen tan presente la lucha de los Black Panthers como se tiene allá. Bueno, aparte de Black Panthers, yo lucho realmente para la comunidad afro, la comunidad afro y la gente oprimida que están en España, ¿no? Que el sistema no quiere reconocer, ¿vale? Eh, de hecho, estoy por aquí ahora viajando, estoy por Alemania, Suiza viajando, intentando ya a, fusionar más, armonizar más las luchas que tenemos. ¿Ah? Y en Mallorca, pues los hermanos de Mallorca les mando más bendición y abrazo grande, que estamos aquí, que la lucha se continúa big up yourself. Más preguntas, el maestro. Buenísimo que, hayamos hecho esta eh, primera prueba de radio. contacta amb Safa Diallo de, del, del Templo Afro, de No Limit, eh, i bueno, un artista de, de Madrid, provinència africana i molt conscient del que són les lluites socials i la necessitat d'enxarxar lluites i de visibilitzar-les perquè no es quedin al gueto i per anar més enllà del gueto. Mom and Dad and Ayari. Saben por qué me voy, así que no llenaré hojas tratando de explicárselos. Va a ser muy largo y duro el camino y nuestra seguridad depende en gran parte de la discreción y el silencio. Era una flor con tallo de acero. My revolutionary ardor is being replaced by the kicks I get out of going to a party and being admired by many boys. I've had a sort of hazy feeling as though I'm really sick inside. Doncs això era el tràiler de Flor de Otomí, en Otomí, un, uh, un documental seleccionat per concursar en, uh, la categoria de millor documental mexicà al Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. I per què? Per què ficaven Flor en Otomí? Doncs perquè hi ha una dona, Deni Prieto, que consideren que és una llavor de l'exèrcit zapatista de lliberació nacional. Rompem el silenci. Per fi, després de 38 anys, la germana, la cosina, l'amiga, la... el núvio, el tio, els veïnats parlen, diuen, comparteixen, reflexionen, denuncien. I Luisa Riley recueix les seves veus, els seus records, els seus trossets de vida i els junta, discreta, amorosa, eficaç en el documental Flor de Otomí. Flor en Otomí. Denny significa flor en otomí. Des de fa 38 anys, des d'aquell 14 de febrer del 74, Denny Prieto Stock segueix tenint de 9 anys d'edat. El seu rostre es conserva intacte en les fotografies que mostra a una nina que estimava els cans i que sortia a la regadera amb un gorret de bany empapat, envoltada amb una tovallola, una nina molt germana de la seva germana Yari, eh, ni tan sols o una mica major que ella i per això mateix amiga i còmplice. Eh, en qui jugava a crear mons de plastilina on hi havia rics i pobres. Això provocava compassió en Allari i en canvi a Deni l'enfadava molt que hagués injustícies i desigualtats. Les dues llegien en veu alta El Cuervo de Cara l'Empoe, eren àvides lectores perquè eren filles del dramaturg Carlos Prieto Argüelles, mexicà, i de Evelyn Stock, neoyorquina d'origen rus jueu. Eren seguidores de Rius i disfrutaven a Mafalda, llegien els clàssics, amant de poesia i literatura llatinoamericana. Durant l'entrevista que es va tornar a parlar a Llari, Fa menció especial a Manuel Escorza i el seu redoble por Roncas i Gran Bombo El Invisible. Els joves pre Stock llegien molta literatura anglesa perquè eren bilingües i la seva mare havia pres als Stock el gust de la lectura. A Yari així ho explicava. Arribaren de Rússia sense res. L'entreteniment foren els seus llibres, eren els seus passejos. Quan nines, en el mes de novembre, el seu pare comprava l'Universal perquè era el diari que es publicava major quantitat dels anuncis de cases i d'apartaments per rentar. El mudaven cada any, en gener, era una bogeria. Els pares no tenien propietats, ni casa, ni cotxe. Elles, eh, nosaltres, es referia a ella i Deni, eh, canviàvem molt d'escola, canviàvem de barri i, i aquestes eren les raons que no estan tan clarament descrites en el documental per les quals estaven obligades a ser la una per l'altra en una relació que anava més enllà del fet que eren germanes. En primer lloc, vivien en un món estrany i en segon, no hi havia molts amics quan eren nines. no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionemos. de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos estudiantes del ITAM, estudiamos ciencia política. Eh, soy Fernanda Poblete, estudio Derechos Humanos en el claustro de Sor Juana. Somos amigas, ella es mi mamá. Mi nombre es Oliver Nava González, estudio en la Libre Música, tengo 18 años. Mi nombre es Luis Arriaga y estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Andrea Villegas de la estudio comunicación estudiantes del ITAM, estudiamos ciencia política y bueno, nos mueve mucho eh, el proceso electoral. Estamos enojados, como bien se, se, puede dar cuenta uno, con la mala información, los sesgos que hay. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad para informarnos donde queramos, pero no así la mayoría de las personas del país y por eso queremos hacerlo notar levantar, no sé, la voz, levantar inquietudes para que la gente busque más medios alternativos. Las redes sociales han probado ser un gran medio de difusión, pero volvemos a lo mismo, es muy limitado. Entonces, pues sí, contamos con publicaciones independientes, con jóvenes estudiantes de provincia. Yo creo que la radio llega a muchos lugares, sobre todo, y híjole, pues movimientos y dar como pequeños shortcuts de información, hablar sobre las plataformas realmente de los candidatos, nosotros que estamos informados, pues ofrecer lo que conocemos, pero ya digerido. Es que eso es lo curioso, yo también pienso que un poco de, de esta información quizá mal coordinada es por, por la premura y la espontaneidad del movimiento, ¿no? Surge miércoles y, bueno, el 11 de mayo me parece que es lo de la Ibero, la semana siguiente se organiza el ITAM, Apenas creo que se están eh, gestando los objetivos concretos de este movimiento. Democratización en los medios y medios, si son sesgados, que publiquen su fuente, ¿no? Y en ese sentido, que mantengan su objetividad, que estén a favor de un candidato, pero que digan quién y por qué o quiénes los financian. En eso, ¿no? Y a través de este proceso, la gente puede informarse, puede tener gama de, de oportunidades para decidir y emitir un, voto más informado. Santa Sonia Salcedo Guzmán. ¿Por qué está aquí? Pues estoy aquí por la justicia, porque ya estoy cansada de escuchar eh, noticias manipuladas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de lo que se está hablando hoy en día, del Peñanito que dice que no salía él en, en televisión. Yo lo veía un día sí y un día también, y otro día también. O sea eh, era tremendo la, como lo querían subir como la espuma. Y estoy aquí porque estoy indignada ante la manipulación de, las noticias siempre. Y que aburran al pueblo, porque ¿qué es lo que dan? Telenovelas, Chavo del Ocho, Bubis y pompas. Eso es lo que dan, pura porquería. Yo creo que esto va a seguir, porque no es posible, no, no podemos, no podemos callarnos. yo siempre me he manifestado, no es esta la primera vez contra Televisa ni TV Azteca no, no, ya tenemos años de, cansancio de esto. La manipulación de subir a un monigote que van a... Es un monigote, o sea, va a ser manipulable porque él está vendido con todo mundo de dinero. libre. Una prensa veraz. congruente. Una prensa Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos Doncs sí, tot un àudio que ens arribava des de Mèxic amb molt de potencial revolucionari evidentment no, no podem deixar de banda els companys i companyes de desinformemonos.org que estan fent una feina brutal de periodisme de baix i que doncs, ens, ens plau compartir amb vosaltres eh, que ens escolteu eh, tota aquesta dinàmica d'enregistrar de, de el que està passant als carrers del DF i que per això doncs, no, ens, ens demostra no? el, que, el que deia el Diafa també ara fa, fa poc, que estem en un moment en el que està clar que la lluita doncs, continua. No? never, never steal, never. all you got aquestes desenes de milers de joves de més de 15 universitats públiques i privades que han sumat les seves veus al moviment Jo Soy 132 per exigir el fi de la manipulació mediàtica. Un crit de Somos estudiantes, no somos acarreados. Els joves manifestaven el seu enfadament, inconformitat i les seves ganes d'actuar contra la manipulació Aquests també han estat uns dies de lluita i de vagues al sector de l'ensenyança, a, a la península i a, també a la illa. Uh, així doncs, uh, aquesta vaga, aquesta lluita, ens situa al centre de la lluita. La dreta del govern espanyol va aprovar recentment retallades en l'educació per 3.000 milions d'euros. Entre les mesures es troba la puja de les tasses universitàries. En resposta, es va realitzar una vaga unitària del sector de l'educació pública amb mobilitzacions a pràcticament tot l'estat. Maniac Els sindicats van cifrar el seu seguiment en la vaga d'un 70%, mentre que les mobilitzacions al carrer foren massives. Desenes de desenes de milers de persones a cada ciutat. El govern va fer amagaments de respondre amb detencions i desplegaments policials a unes ciutats, les mobilitzacions encara continuen. Sols una setmana després del multitudinari aniversari al 15M, els carrers s'han tornat a plenar de resistència social. En aquesta ocasió, el vector a través del qual s'ha desplegat la política de moviment ha estat l'educatiu, una formidable confluència de lluites que abarcava des de les guarderies fins als doctorats, passant per tots els graus de l'ensenyança que ha acabat als centres educatius, a tots els llocs del món en una modalitat de vaga general sectorial desbordada. Una vegada més, les maneres de participació institucional habituals previstes per un règim els més diversos sectors de l'educació han recorregut així un, empoderador entramat d'estructures, de mobilitzacions, plataformes, assemblees, acampades, que per mitjà de la invocatòria i el, la crida a la mobilització, el 22M ha aconseguit batir rècords de participació i obrir noves perspectives mobilitzadores. No és casual que aquesta hagi estat la primera gran projecció del 12M a 15M, ja que les dretes estan posant en joc en aquesta legislatura. No és una gestió més o menys conservadora dintre dels marges d'implementació previstos pel règim. L'educació es troba, de fet, en la reconfiguració mateixa de la Constitució material sobre la que es vol projectar creixement perifèric de l'estat espanyol en el marc europeu d'un desenvolupament extremadament desigual a favor dels centres històrics del capitalisme europeu i en perjudici de les perifèries del mateix. A la vista està per qui vulgui valorar, ho que el camp antagonista sobre el que s'han projectat les mobilitzacions d'avui no és un altre que el de la definició del lloc que correspon al Reina d'Espanya en el sí de la Unió Europea. el comandament espanyol, la composició social del qual es nuclea entorn a la lumpen oligarquia i el seu projecte històric de subalternitat respecte a l'Europa productiva, resulta evident que el paper en què s'ha subdesenvolupat geohistòricament el model espanyol deu ser limitat en les pròximes dècades a la condició de colònia turística, fonamentalment europea i en trànsit efímer pels mercaders, mercaders del capitalisme global que s'espera pel·lint en temporada baixa el forat deixat pel turisme de masses. No per res, han estat els projectes d'Eurovegas i Feri, Fèria Global de la telefonia mòbil, els emblemes amb els quals s'ha volgut fer oferir una sortida a la suposada crisi. Així les coses, sembla clar que el que es pretén és enfatitzar la única via d'escapament que queda a la lumpen oligarquia, enrere la liquidació de qualsevol projecte industrial i o tecnològic en les darreres dècades. No importa si per això s'ha de dilapidar el descomunal esforç inversor realitzat en programes de beques, en inversions infraestructures, en manteniment de cicles educatius, entre d'altres. Tot això pot ser sacrificat en aquest devenir neocolonial de subalternitat i dependència de l'Europa més rica. Per això, el que avui està en joc no és un reajustament o un retall, sinó tot un model productiu. Regne d'Espanya, l'intel·lect col·lectiu i una força de treball excedentària en capacitats cognitives ha crescut molt per damunt del projecte subsidiari de la lumpen oligarquia, tot una generació desbordada en l'actualitat, les capacitats intel·lectuals del comandament i aquest es veu superat, especialment des del 15M per una composició tècnica de l'antagonisme que ja no encaixa en els esquemes de la colònia turística, si, si més no, la pudor s'ha tornat a obrir l'espita de la migració, a la confiança de, de desofegar la contestació social. Tot i així, la jornada d'avui i les llums resulta insuficient per frenar el progrés del moviment. Arribats a aquest punt, el moviment arriba a un punt crític del que dependrà en enorme mesura el seu propi èxit, o bé es deixa domesticar en els marges de la representació institucional previstos pel règim, mentre el, el comandament ho va desconstituint de manera paulatina però inexorable, o bé aconsegueix reconfigurar els seus repertoris d'acció col·lectiva i deixa de queixar-se planyiderament davant de les autoritats al servei de la lumpen oligarquia per assumir la seva pròpia autonomia. En aquest ordre de coses, des del 12M a 15M, s'ha vengut desplegant de manera continuada un original laboratori de lluites metropolitanes. sota el hashtag Ocupi Mordor primer i més endavant sota altres com La Caixa és Mordor o el de avui mateix 28, 22M eh, a Mordor, el 12M 15M s'ha projectat més enllà de les limitacions que el volien reduir als dispositius de la societat de l'espectacle i ha aconseguit modificar el target primer del 15M i és que amb una dreta entregada a l'umpen oligarquia i amb majories absolutes en el Parlament, convençuda del projecte subaltern de la colònia turística, està clar que el moviment no es pot permetre ja aranyar en els marges de la negociació política que avui ni tan sols ofereixen al règim, sinó que s'ha de decantar de manera decidida per alliberar el coneixement per mitjà d'una estratègia antagonista i generar les bases institucionals sobre les que instaurar el seu propi govern, el règim polític de la comú la proposta des d'aquesta campanya de Dignitat Rebel, des de la nova Dignitat Rebel, educació lliure i comunitària. El sistema educatiu estatal és el principal aparell d'adoctrinament de la societat. La premissa és que l'educació és una mercaderia més i no un dret humà fonamental. Les institucions no tenen legitimitat per educar les noves generacions en benefici d'un mercat capitalista enfocat al consum, la competència, la violència i l'individualisme. Obsessionades en deshumanitzar la persona, redueixen l'activitat de l'aprenentatge a la memorització, la repetició, la rutina i l'avaluació a més de rebel·lar-nos contra el sometiment de la infància davant de les institucions educatives imperants, hem de practicar el dret a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida, sense haver d'assumir el pagament del preu que imposen les institucions públiques o privades encarregades de l'ensenyament. Thank you. Compartim el coneixement i aprenem a crear iniciatives autogestionades per defensar les potencialitats humanes que el sistema tracta d'aniquilar. Six one penny mass is falling the ghetto. Six one penny mass is falling the ghetto. Oh. Iniciatives d'educació lliure, les escoles lliures i diverses experiències educatives sorgides en comunitats, centres socioculturals o sovint també a partir d'iniciatives promogudes per famílies neixen amb la voluntat d'estimular el creixement integral de la persona i fomentar-ne la plena autonomia. Música La base de les pràctiques educatives lliures es troben l'expressió lliure, l'estimulació a través de tots els sentits, l'experimentació i la creació conjunta en què es fomenta la llibertat personal i col·lectiva. Les múltiples línies pedagògiques existeixen, existent Eh, mostren la diversitat de matisos en llurs pràctiques. Així podem trobar el mètode Montessori, la pedagogia llibertària, el mètode intuitiu Pestolazzi, l'educació popular, entre moltes d'altres que poden reinventar-se o aflorar amb l'experiència. Existeixen diverses iniciatives en aquest sentit. Alguns exemples són les xarxes d'intercanvi de Catalunya, la XIC, que funcionen i d'altres jocs del món on les persones participants ofereixen i reben coneixements, tot potenciant l'intercanvi relacional i la cooperació comunitària. Un altre exemple a Catalunya és la xarxa d'educació lliure, que acull i relaciona moltes iniciatives i projectes d'educació lliure. A nivell peninsular hi ha l'associació Otra Escuela es Possible, l'associació Libre d'Educació, o el col·lectiu d'Educació Libre, que tracten de vincular persones i col·lectius que desenvolupen models alternatius a l'educació oficial. Oh, Necessitats d'investigar, conèixer i aprendre són presents al llarg del cicle vital. Per això, diversos projectes s'enfoquen a donar l'oportunitat d'accedir al coneixement a totes les persones, sense cap altre condicionament que el de l'interès per aprendre i el desig de fer créixer la curiositat i la imaginació. Les universitats lliures sorgeixen en aquest context i a més de proporcionar els continguts, doten la societat d'eines que faciliten el seu alliberament. Ens cal trobar la manera de coordinar aquestes iniciatives per establir de forma sòlida les bases del sistema educatiu que volem. Així doncs, marquem des d'aquesta campanya un camí cap a un sistema educatiu autogestionat, amb oficines d'educació i espais d'aprenentatge col·lectius. La xarxa educativa de què parlem la constitueixen ja informalment del conjunt de projectes d'escoles lliures, biblioteques socials, universitats lliures i totes les iniciatives que hem anat coneguent al llarg dels programes de Dignitat Rebel. l'agraïment d'un escrit d'en Amadeu que va viure tot el que va passar a Bunyola i el que diu és això, el millor del que va passar dilluns va ser veure Bunyola convertida en una gran festa popular, reivindicativa, alegre, l'essència de la festa. Es va sentir orgullós de ser bunyolí, més que mai, de veure el poble ple de gent diversa, fantàstica, que gaudia d'una jornada històrica i festiva, fent un gelat a la plaça, una canyeta o un refresc esperant l'arribada del president en la calma, però amb ganes Banderes de colors, camisetes diverses, gent diferent, grans i petits, nascuts al poble i a l'altra banda del món, mares amb infants, joves independentistes, les treballadores del Joan Marc, els mestres, etc. Són moltes les persones ofeses amb les decisions i les formes del govern. Són molts els bunyolins que quedaran sense feina, que es veuen amb un futur complicat per ells o pels seus fills, gràcies a les decisions i les formes del govern. I Bunyola era una festa per damunt de tot. L'esperàvem i el president, però sobretot ens retrobàvem a nosaltres mateixos, mateixes, els bunyolins, com a poble alegre, unit i combatiu, com deia el poeta, després d'anys, crec jo, de romandre en una espècie de son dolça i profunda que ens tenia com apagats. Com més passen les hores, més al·lucina tot plegat. Ara ja mm, li sembla una al·lucinació borrosa i difuminada. Sembla mentida com la ment s'espavila en esborrar els mals records i mantenir els bons. Però el moment en entrar dins d'aquell forat de merda, fosc i brut, per passar-hi no sabia quant de temps en estar-s'hi damunt d'aquell matalàs pollós més vell que ell i veure la flaçada ronyosa que donaven per tapar-se, en menjar aquell panet raquític sense un raig d'oli. Sabia que allò no era ni una al·lucinació ni un mal sol, tan sols en les putes ganes revengistes de d'humiliar-nos per joves i per mallorquins. Hores d'ara devia haver contat la història dels fets dels dels fets més de 30 vegades als amics, als periodistes, a la jutgessa, així que ja no vendria d'aquí, però més vol que quedi ben clar que per qui encara no ho sàpiga o dubti, l'únic acte de violència, l'única actuació violenta que hi va haver a Bunyola va ser la de la Guàrdia Civil, la qual cosa va anar de la següent manera. La gent s'anava concentrant de la plaça Bunyola fins a les 20 hores, eren més de 400 de tot tipus condició esperant l'arribada del president Bausà. Un convoi de 3 o 4 equips de la Guàrdia Civil intentar passar per allà, pura provocació, i espontàniament la gent, tota la gent de tot tipus i condició, se segueix enmig del carrer aplaudint, rient, picant les casoles i fent mamalletes. Tot seguit, el gran grup s'acostà els jeeps, els envolta, però sense tocar-los, només aplaudint, xiulant i alçant les pancartes, ni una empenta ni un copet, a cap roda, pura festa. Thank you. Després d'una estona passaren els jeeps per entre un cordó de seguretat de guardes civils, més quan es va veure de primera empenta la d'un dels guardes va fotre un al·lot, aleshores encara no coneixia en Joan. Des d'aquell moment no li van llevar l'ull de damunt. Mossà no venia i el comboi ja havia passat al llarg de la plaça, tampoc veien el balla ni ningú semblant, el poble estava segrestat per un petit exèrcit de guàrdies d'assalt, autèntiques forces d'ocupació. En aquells moments ells eren l'autoritat. A la policia local encara ara la cerquen. Un grup de joves i no tan, i tan joves no volien donar la festa per acabada i volgueren seguir la comitiva militar fins a l'estació, a la sortida del poble, pot ser com una escenificació de la seva expulsió pacífica de Bunyola. Els bunyolins expulsant les forces d'ocupació, en Joan, la Roser, Antoni i, i jo, tots quatre es veu que pensaran en el mateix d'anar amb ells. La seva sorpresa i admiració va ser quan eh, va veure que amb dues dallonses els al·lots s'asseien davant dels llibs una altra vegada, barrant-los el pas per sortir del poble per protestar, per mostrar-los a la cara la indignació de la seva presència provocativa i ofensiva. Així doncs, Gràcies a tu, uh, Amadeu, per aquest escrit i, bueno, que vagi rolant. Gràcies, Aina, per haver-nos-ho enviat. Ets tu, Hidro, que el grafiter ens envia aquest escrit. Eh, el arte eres tu, estudiant de disseny gràfic i grafiter, Hidro, que parla per Desinformem-nos sobre la forma en què es mira el món de l'art. Ell descriu la seva pintura com la forma d'expressar les emocions i els sentiments que altres tendeixen a amagar. Mm -hmm. dit Hidroc, perquè hidro és aigua i el meu treball es basa en formes orgàniques i de sentiments als quals els hi dono forma de fluid. Per mi l'art és un reflexe del que penses, del que sents i del que ets. Les expressions plàstiques es tornen art quan arriben a transmetre tots aquests sentiments, sense necessitat d'una explicació quan reflexes tu ser en una pintura. L'art ets tu, és una forma d'expressar tot el que constitueix una com a persona. Èxits o coses que desitges, les que no vols, tot el que conforma es pot plasmar en un quadre o una paret. El punt és expressar-te. Alguna cosa, per molts, ha deixat que ha deixat de costat, doncs vivim en una ciutat en complet moviment i no oblidem de lo natural, dels nostres sentits, dels nostres sentiments. sí, abans de, abans de passar a repassar una mica el que és l'agenda de contrainfo.cat Podem també una... ens arriba dels Estats Units, geografia, els nostres i Mèxic, eh, els nous pensaments que nutreixen els moviments socials i hi ha ànsies de lliberació i la creació d'una nova societat. Doncs sí, avui, com deien, ja venien notícies de Bunyola i és que avui a les 8 i mitja hi ha una concentració de rebuts a l'actuació dels cossos de seguretat pel fet ocorreguts aquest dilluns 28 allà mateix, al poble de Bunyola. repassada ràpida de l'agenda dels pròxims dies, destacar l'Assemblea de Dignitats de Catavera, on podreu trobar també els companys i companyes de Dignitat Rebel. I, bueno, hi ha alguns concerts, una acció a Serenal, Mercadet Solidari ja dia 2, la Campallengua, que comença fort, també crec que s'ha de xerrar i està encara per definir, però segurament estiguem allà a Ràdio 77. I, bueno, hi ha una concentració contra la persecució del company Canyamero, del Sindicat Andalús dels Treballadors i els jornalers de Somonte, dels quals en aquest programa Dignitat Rebel fèiem fa unes setmanes una connexió amb una de les seves participants. Així doncs, a les 11 del matí, la jornada mensual de l'Hort Popular de Jardí de Picur podreu trobar diverses activitats al voltant del que és la necessitat de l'assemblea. Hi haurà una paella i una tramponada i es farà intercanvi de roba i llibres per material d'hort. Ja per dia 3, primera trobada Sula, a Porto Colom. Això estem xerrant ja d'autogestió energètica. Una acció convocada a Blanca, també, Salvent Blanca i la trobada de corals contra el tancament dels hospitals General i Joan Marc. So a lot of people going to have to stand up and fight now. Sí, una vegada més així acaba un programa de Dignitat Rebel. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Podreu descarregar els àudios a 77.wordpress.com i també a la pàgina serratramuntana serramaestra.wordpress.com. Així doncs, seguim amb eh, la tarda de ràdio a l'Ateneu Popular de Ciutat. Estem fent barra d'autogestió pel col·lectiu Ràdio 77 i seguim. Endavant. Sa darrera. It's Armageddon. A lot of people won't get no supper tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and He will guide you in the murky